كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əziz qardaşlarım, her şeyden önce size Allah subhanahu subhanətlərdən qorxmağı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabelerinin yolunu tutup getməyi tövsiye ederim. Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini Quran-ı kərimdə tərif edərək belə buyurur. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağızları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət barları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Bu ayə açıq aydın onu göstərir ki, Allah subhanətə alə bütün sahabələrdən razıdır. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirmiş, ona yardım etmiş, onun gətirdiyi hər bir şeyi təsdiq etmiş və onun gətirdiyi nura itayət etmişdirlər. Bu səbəbdən də onlar həm bu dünyada, həm də ahirətdə nicat tapanlardan olmuşdur. Və ona görə də Allah subhanət hələ onlara böyük mükafatlar vəd etmişdir. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə buyurur, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nura itayət edənlər isə nicat tapanlardır. Bu sahabələrə aiddir. Əziz qardaşlarım, bugün sizə bu sahabələrdən biri barəsində söhbət açacam. Bu sahabə hamının tanıdığı və sağlığında ikən cənnətlə müjdələnmiş sahabələrdən biridir. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzini kimi tanınan və bu cür məşhurlaşan Bilal ibn Rabəh radiyallahu anhudur. Bilal radiyallahu anhu İslamı ilk qəbul etmiş sahabələrdən biridir. O, həmsinin Allah yolunda əzaba məruz qalan ilk sahabə olmuşdur. Bilal radiyallahu anhu İslam dini qəbul etdiyini açıq-aşkar şəkildə bildirən yedi nəfərdən biridir. Bu yedi nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkir, Xabbab, Suheyb, Bilal, Ammar və Ammar ibn Yasirin anası Sümeyyə olmuşdur. Bilal radiyallahu anh Bədr döyüşündə iştirak etmiş. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iştirak etdiyi bütün döyüşlərdə iştirak etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala Təvbə surəsinin 100-cü ayəsində buyurduğu kimi bu sahabələrdən razıdır və onlar da Allah subhanət alədən razıdır. Bilal radiyallahu anhu qara dərili, arıq, uca səsə malik olan, çox səbirli, şükür edən, etibarlı və doğru danışan bir sahabə olmuşdur. O, Peyğəmbərlikdən 30 il əvvəl Məkkə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Əsli Həbəşistandan olan Bilal radiyallahu anhu Umeyyə ibn Xələfin əvvəllər Umeyyə ibn Xələfin qulu olmuşdur. Bilal radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin insanları İslam dininə dəvət etdiyini eşitdikdə və onun gözəl sözlər söylədiyini eşitdə, eşitdikdə dərhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gedir, ona qulaq asır və onun dinini, İslam dinini elə oradaca qəbul edir. Lakin küfrün başında duran ağası Ümmeyyə ibn Xələf tezliklə bundan xəbər tutur və Bilala olmasın əzablar verməyə başlayır. Belə edir ki, onu İslam dinindən döndərsin, küfrə qaytarsın. O, Bilal radiyallahu günün ən qızmar çağında Məkkənin daşlı, çınqırlı bir yerinə gətizdirər, sonra paltarını soyundurub, ona əzab verməyə başlayardı. Öncə onu qamçı ilə döyərdi, sonra isə arxası üstə daşların üzərinə uzadıb, sinəsi üzərinə günün altında qızmış, və 3-4 nəfərin götürə biləcəyi ağır bir daş parçasını onun sinəsinə qoyar və ona əzab verərdi. Belə edəydik ki, onu İslam dinindən qaytarsın, İslam dinindən döndərsin. Lakin Bilal radiyallahu anh bunun əvəzində əhədun əhəd, Allah təkdir, Allah təkdir deyərək bu məşhur sözü ilə dillər əzbər olur və dindən dönməyəcəyini bildirir. Əbu Bəkir radiyallahu anhu Ümeyyə ibn Xələfin Bilala əzab verdiyini xəbərini eşidir və o həmin yerə gəlir. Bilala əzab verdiyinə, verilən yerə və Ümeyyə ibn Xələfə Bilalı almaq fikrində olduğunu bildirir. Ümeyyə ibn Xələf Bilala adi qullara verilən qiymətdən daha çox Bilalın müqabilində adi qulların dəyərindən daha çox pul tələb edir Əbu Bəkirdən. Əbu Bəkr radiyallahu anhu razılaşır. Lakin Acgöz Umeyyə ibn Xələb bu fürsətdən istifadə edib onunla razılaşmır. Deyir, yox, istəmirəm. Sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhu ona Umeyyənin təklif etdiyi puldan da çox pul təklif edir. İkinci dəfə. Bu halda yenə Acgöz Umeyyə ibn Xələb Əbu Bəkirlə razılaşır və Bilalı Əbu Bəkr radiyallahu anhə satır. Əbu Bəkr radiyallahu anhu Bilalı alan kimi onu Allah xətrinə azad edir və bütün Məkkə cəmaatı bunun şahidi olur. O gündən sonra Bilal radiyallahu anhu daim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olur və heç vaxt ondan ayrılmır. Heç vaxt. Bu isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevgisindən irəli gəlirdi. Bilal radiyallahu anhu Məkkəyə, Mədinəyə hicrət edən ilk sahabələrdən biri olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə hicrət etdikdən sonra isə o heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yenə ayrılmır. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iştirak etdiyi bütün döyüşlərdə iştirak edir. Həmçinin Bədir döyüşündə də iştirak edir. Bədir döyüşündə isə onunla bağlı maraqlı bir hadisə baş verir. Buxarinin səhih əsərində Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh rəvayət edir ki, Umeyyə ibn Xələflə mən yazılı olaraq bir-birimizlə müqavilə bağladıq ki, o həmin Umeyyə ibn Xələf idi ki, Bilal radiyallahu anhına əzab verirdi. Və Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh buyurur ki, Umeyyə ibn Xələflə mən yazılı olaraq biz-birimizlə müqavilə bağlamışdıq ki, mən Məkkədə olanda o məni, o da Mədinədə olduqda mən onu himayə edəcəm. Mən onunla müqavilə yazdığım zaman adımı Abdurrahman ibn Avf <coughs> yazmaq istədikdə o mənə Ər-Rahmanı tanımıram dedi və cahillikdə olduğun Abd-ı Avf yaz dedi və mən də elə də yazdım adına. Nəhayət Bədir günü deyir yetişdikdə mən Ubeyyə İbn-i Xələfi himayə etmək üçün himayə etmək üçün onu əsir kimi götürmək istədi. Odur ki, cəmatın istirahət, istirahət etdiyi zaman hündür bir yerə qalxdım ki, onu tapıb əsir götürüm. Elə belə də etdin. Bu zaman Bilal radiyallahu anh deyir, bizi gördü. Bilal radiyallahu anh ənsarın toplandığı yerə getdi dərhal və üzünü onlara tutaraq dedi, Ay cəmat, odur Umeyyə ibn Xələf, Allahın düşməni. Umeyyə xilas olsa mən nicat tapan deyiləm. Və bunu dedi və bir dəstə ənsarla Umeyyə ibn Xələfin izinə düşdü. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh deyir ki, Bizimlə bərabər Umeyyə ibn Xələfin oğlu da vardı. Mən onların bizi yaxalayacaqlarından, yəni sahabələrin bizi yaxalayacaq, yaxalayacaqlarından qorxduğum üçün Umeyyənin oğlunu geridə qoydum ki, o bizim arxamızda düşən cəmaatın başını qatsın. Onlar Umeyyənin oğlunu tezliklə öldürdülər. Və bizim arxamızca gəlməkdə davam etdilər. Umeyyə ibn Xələf deyir, ağır olduğundan mən onu daşıya bilmirdin, apara bilmirdin. Odur ki, sahabələr bizə çatar-çatmaz, mən Umey ibn-i Xələfə aşağı çök dedim və özümü Umey ibn-i Xələfin üstünə atdım ki, sahabələr qoy onu öldürməsinlər, mən onu qoruyum. Lakin buna baxmayaraq sahabələr öz qılıncları ilə onu mənim altından deşik-deşik edib öldürdülər. Və onlardan birinin qılıncıdır, hətta onlardan birinin qılıncı mənim ayağımı yaraladı. Baxın, Bu hədis ona göstərir ki, Bilal radiyallahu anhu Allahın düşmənlərinə qarşı qəti mübarizə aparanlardan biri olmuşdur. Elə Bədir döyüşündə də Allahın ən qatı düşməninin ölməsinə səbəb Bilal radiyallahu anhu oldu. Odur ki, bunun ən, bu hərəkəti Allahın ən qatı düşməni Umeyyə ibn Xələfin ölümünə səbəb oldu. Allah ondan razı olsun və bütün müsəlman, bütün sahabələrdən razı olsun. Bilal radiyallahu anhunun hədislərdə varid olan bir çox fəzilətləri vardır. Və onlardan bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırın. Yəni, bu fəzilətlərin hamısını çatdırmaq mümkün deyil. Bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırın. Bilal radiyallahu anhu uca səsə malik olan bir sahabə idi. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu müəzzin təyin etdi və bütün dünya onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzini kimi tanıdı. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində deyilir ki, Abdurrahman Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazın cəmaatla qılınması üçün zəncidən istifadə edilməsini buyurduğu vaxtlar idi. Yuxuda ikən əlimdə zənc tutmuş bir adam yanıma gəldi. Mən adama dedim, ey Allahın qulu, bu zəngi mənə satarsanmı? Adam dedi, bu sənin nəyinə lazımdır? Mən dedim, Bununla cəmaati namazlara çağıracam. O dedi, sənə bundan daha xeyirlisini öyrədinmi? Mən öyrət deyə cavab verdikdə, adam mənə cəmaati namaza çağırdıqda, çağırmaq istədikdə belə deyəsən dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Əşhəd və ən la ilahə illallah, Əşhəd və ən la ilahə illallah, Əşhəd ənnə Muhammədən Rasulullah, أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله La ilahe illallah. Sonra hemen adam bir kadar bir qədər məndən aralandı ve yine dedi: Namaza durduk isə belə diyersen. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyələs-salah, hayyələl-fələh, qəd qamətəs-salah, qəd qamətəs-salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahə illallah. Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anh deyir ki, səhər açılanda mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldim və gördüyüm bu yuxunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə danışdım. <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, İnşallah haqq yuxudur, Bilal ilə birlikdə qalx və gördüyünü ona öyrət azanı oxusun. Çünki onun səsi səninkindən daha ucadır. Çünki onun səsi səninkindən daha ucadır. Bilallə birlikdə bərabər ayağa qalxdım və mən bu sözləri ona öyrətməyə, o da oxumağa başladı. Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu bunu evindən eşitdi və tələsik əbasını darta-darta bayra çıxdı və dedi, Ey Allahın elçisi, səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, onun gördüyünü mən də gördüm yuxuda. Belə olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, elə isə Allaha həmd olsun. Hədisdən görünür ki, Bilal radiyallahu anhunu, Bilalı radiyallahu anhunu məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müəzzin təyin etdi. Odur ki, onu Peyğəmbərin müəzzini kimi tanıyırdılar. Müəzzin olmağın isə böyük savabı vardır, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, əgər insanlar azam verməyin, və namazda birinci sırada durmağın nə qədər xeyirli və bərəkətli olduğunu bilsəydilər və buna nail olmaq üçün püş atmaqdan başqa heç bir çarələri, çarələri qalmasaydı, mütləq püş atardılar bu savaba nail olmaq üçün. Yenə başqa bir ayədə, Peyğəmbər, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, müəzzinlər qiyamət günü boyunları ən uzun olan kimsələr olacaqdır. Yenə başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müəzzinlər üçün Allah subhanətələdən bağışlanma diləyərək belə deyir, Allahın müəzzinləri bağışla. Bütün bu hədislər Bilal radiyalanın fəzilətinə dəlalət edir. Çünki o da müəzzin olmuşdur. Özü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzini. Və bu böyük şərəfə məhz Bilal radiyallahu anh nail olmuşdur. Bilal radiyallahu anh sağlığındaykən cənnətlə müjdələnən sahabələrdən biri olmuşdur. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, yuxuda gördüm ki, cənnətdəyəm. Birdən qarşımda Əbu Təlhənin zövcəsi Rumeysanı gördüm və bir ayaq səsi işitdim. Soruşdum, bu kimdir? Dedilər, bu Bilaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yuxusu da haqdır. Demək, bu yuxu Bilal radiyalanın cənnətdə olacağı barədə bir müjdə idi. Başqa bir hədisdə də Əbu Hüreyra radiyalan rivayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazında Bilala belə dedi, Ey Bilal, İslamda etdiyin və savabını ən çox umduğun əməlin barəsində mənə xəbər verə bilərsənmi? Çünki mən bu gecə cənnətdə qarşımda sənin ayaq səslərini eşitdim. Bilal radiyallahu dedi, mən İslamda etdiyim və savabını ən çox umduğum yeganə bir əməlim var. Mən gecənin və ya gündüzün istənilən bir saatında hər dəfə dəstəmaz aldıqdan sonra həmin dəstəmazla Allahın mənə yazdığı qədər namaz qılıram. Hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir. Demək, Bilalın bu əməli onu cənnətə salacaq bir əməl olmuşdur. Bilal radiyallahu anhu sahabələrin ən hörmətlərindən biri idi. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anhu Bilalı qəsd edərək belə deyərdi, Əbu Bəkir ən hörmətlimizdir və ən hörmətlimizi də azad etmişdir. Yəni Bilal radiyallahu anhunu. Bilal radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra heç kəs üçün azam vermədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı ona çox təsir etmişdir. Odur ki, onun vəfatından sonra o bu ayrılığa dözə bilmədi. Tarix kitablarında Abdurazaqın Musa nəvəsində, həmsin Beyhəqinin Sünən əsərində rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra sahabələr, bütün insanlar Əbu Bəkr radiyalanhunu xəlifə seçdilər. Belə olduqda Bilal radiyalanhu Əbu Bəkrin yanına gəldi və ona dedi, Ey Rəsulullahın xəlifəsi, mən Rəsulullahın belə dediyini işmişəm. Möminin ən fəzilətli əməli Allah yolunda etdiyi cihaddır. Əbu Bəkr radiyallahu dedi, Ey Bilal, nə demək istəyirsən? Bilal radiyallahu dedi, mən ölənə qədər Allah yolunda vuruşmaq istəyirəm. Əbu Bəkr dedi, bəs bizim üçün azanı kim verəcək? Bilal radiyallahu ağlaya-ağlaya, Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra heç kim üçün azan vermək istəmirəm, dedi. Abu Bəkr radiyallahu isə ona, əksinə burada qal və bizim üçün də azan ver, dedi. Bilal radiyallahu cavabında ona belə dedi, əgər sən məni özün üçün azan et, azad etmisənsə, qoy sən deyən kim olsun. Yox, əgər sən məni Allah üçün azad etmisənsə, onda qoy Allah yolunda cihada çıxın. Əbu Bəkr radiyallahu anhu da ağlaya-ağlaya Bilala dedi, Ey Bilal, mən səni Allah üçün azad etmişəm. Elə isə get Allah üçün də çalış. Bundan sonra Bilal radiyallahu anhu Allah yolunda cihada çıxdı və çoxlu sayda döyüşlərdə iştirak etdi. Ən sonda isə Şam şəhərinə qayıtdı, Şama qayıtdı və ömrünün axırına qədər orada qaldı. Əziz qardaşlarım, Allah subhanət alədən istəyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinin yoluna gedən möminlərdən etsin. Amin. Aqulu qawli hadza və astaghfirullah li və lakum və lisa'il muslimin min kulli zam və astaghfiruhu və atubu ilayh innahu huvar-gafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا şerike له واشهد ان محمدا abduhu rasuluhu. Əziz qardaşlarım, sahabələrin həyatında bizlər üçün böyük ibrətlər vardır. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, onların davamçıları olaq və dinimizi onların yaşadığı kimi yaşayaq. Bilal radiyallahu anhunun müsəlmanlar üçün verdiyi ən son azanı barəsində danışmaq istəyirəm. Bu çox yadda qalan bir hadisə olmuşdur. Sahabələrin yadından silinməyən bir hadisə olmuşdur. Buxarinin tarix əsərində, həmçinin Əbu Davudun Zuh kitabında rəvayət edilir ki, müsəlmanlar Qüds şəhərini aldıqda Ömər radiyallahu da orada olur. Və Qüdsü aldıqdan sonra Ömər radiyallahu anhunun Mədinəyə qayıdacağı gün oradakı iştirak edən müsəlmanlar Ömər radiyallahu anhdan xahiş edirlər ki, Bilaldan xahiş etsin ki, xahiş etsin ki, onlar üçün azam versin. Digər kitablarda da gəlir ki, bu hadisə Dəməşq şəhərində baş veribdir. Əsas mühüm olan odur ki, bu hadisə baş verib. Və Ömər radiyallahu anhu Bilalı çağırır və Bilala deyir, ey Bilal, bəlkə bizim üçün azamı sən verəsən, Bilal radiyallahu anh deyir, Ey Ömər, vallahi ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra heç kəs üçün azam vermək istəmirəm. Lakin sən bunu əmr edirsənsə, mən sənə itaət edib, yalnız bu namaz üçün azam verəcəm. Sonra Bilal radiyallahu anh qalxıb, qəlbləri titrənən uca səsi ilə azam verməyə başlayır. Bu zaman orada iştirak edən bütün sahabələr ağlamağa başlayır. Bilal radiyallahu anh'ın bu azanı onlara köhnə günlərini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə keçirdiyi günləri xatırladır. Odur ki, orada olan bütün sahabələr ağlamağa başlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vafatından həmin günə qədər sahabələr bu qədər ağlamamışdı. Bütün sahabələr ağlamağa başlar və həmin günləri yadlarına salır. O gün sahabələrdən ən çox ağlayan Uqbə ibn Amr, Muaz ibn Cəbəl və başqa sahabələr olur. Ömər radiyallahu anh onları sakitləşdirir. Və Bilal azanı qurtarana qədər bütün sahabələr ağlayırlar. Və həmin günlərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə keçirdiyi günləri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ olduğu günlər onların yanına düşür. Və bu onlara çox təsir edir. Bu, Bilal radiyallahu anhın sonuncu azanı olur. Budur sahabələrin həyatı, əziz qardaşlar. Bilal radiyallahu anh ömrünün axırına qədər Dəməşqdə yaşayır. Nəhayət, əksər rəvayətlərə görə hicrətin 20-ci ilində elə orada da vəfat edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri ömürlərinin axırına qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sadiq qalmışlar. Allah subhanahu wa ta'ala da onlar barəsində Quran-Kərimdə belə buyurur. Minəl mu'mininə ricalun sadaqu mə ahadullahi aleyhi və fəminhum mən qada nəhbəh وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Möminlərin içərisində Allaha etdikləri əhdə sadiq olan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir.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 الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابها أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا, آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات وإلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين.